Birinci dinimizga qartılığan burçimiz. İkinci özümüzge qartılığan burçimiz. Üçüncü ailemizge qartılığan burçimiz. Төртінші вәтән халқымызға қартылған бұрчымыз. Бәшінші инсаниетке қартылған бұрчымыз. Алтыншы табиғатке қартылған бұрчымыз. Денімізге қартылған бұрчымыз. 743-ші сұрақ. Денімізге қартылған әхлақи бұрчымыз қайсыла? Жауап. Денімізге қартылған әхлақи 4 төрт қысымға Ola birinchi dini prinsiplarga qartilgan burchimiz. ikkinchi Allohga qartilgan burchimiz, uchinchi payg'ambarimizga qartilgan burchimiz, to'rtinchi Qur'oni Karimga qartilgan burchimiz. 744-ci sual: Dini prinsiplarga qartilgan axloqiy burchimiz qaysilar? Javob: Har qanday bir musulmonning dini prinsiplarga qartilgan burchini ixchamlaganda, dinimiz belgilagan prinsiplarga hurmat qilish va ularni jon tikib qo'g'dash, din masalalarini to'g'ri ravishda o'rganish, dinning butun buyurganlari va to'sqonlarga rioya qilib amal qilish orqali o'lgulik bir musulmon bo'lish. 745-savol. Allohga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob: Allohga qartilgan burchimiz qisqa qilib aytganda, Alloh so'ygisini, uning jazosiga uchrab qolish xavfini qalbimizga yerlashtirishimiz, uning roziligi erishadigan ishlarni qilishga aldirab, to'sqonlardan yiroq turishimiz Оның бізге ата қылған сансыз неғметлер үшін шүкір етіп, Аллахның яқшы бір бәндісі болышқа тырышышымыздың ибареттір. 746-cı sual. Peyğəmbərimizə qartılğan burcumuz qaysına? Cavab. Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalamğa qartılğan burcumuz qısqıcı mındaq. Peyğəmbərimizin muhabbətini qəlbimizə oruntiş, onu özümüzə bütün işlərimizdə rəhbər qilish, dinimizni onun düşənigindək va u yashagandek yashitishga tirishish uning axloqini o'zimizga ulgu qilish uningga durud va duolarni yo'llash va uning eng yaxshi ummati bo'lishga tirishishdan iborat 747 savol qur'oni karimga qartilgan burchimiz qaysilar javob qur'oni karimga qartilgan burchimiz qisqacha mundoq Qur'on-Karimning Kerimning Allohning so'zi ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz bilan birga, uningga adab bilan muomala qilish, uni hamisha tilovat qilish, onun mənisini ögünüb, körsətmələrini həyatımızda əmililəşdirişdən ibarət. Özümüzgə qartılığan borcumuz. 748-ci sual. Özümüzgə qartılığan borcumuz qancı boludu? Ola qaysıla. Cavab. Özümüzgə qartılığan borcumuz, tenimizgə qartılığan borcumuz və royimizgə qartılığan borcumuz deyə ikiyə bölünür. 749-cu sual. Tenimizgə qartılığan borcumuz qaysıla? Cavab. Tenimizgə qartılığan borcumuz qısqıcı bundaq. Tenimizning bizga Allohdan bir omonat ekanligini bilish bilan birga, uni pokiz tutishimiz, jismimizni pok va halol narsalar bilan oziqlantirishimiz, ibodatlarimizni to'liq o'rindishimiz, tenimizning sog'lig'ini saqlashga ahamiyat berishimiz, uni foydali ishlarga ishlatishimiz va qiyomat kunida har bir organning bizning bu dunyoda qilgan yaxshi yomon barliq ishlarimizga guvoh bo'ladiganligini esdan chiqarmasligimizdan iboratdir 750 yuz savol ro'yimizga qoritilgan burchimiz qaysilar Javob: Ro'yimizga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Ro'yimizni islomiy e'tiqod, yaxshi axloq va go'zal his tuyg'ular bilan bezash bilan birga xato e'tiqod, yomon axloq va yomon his tuyg'ularning ro'yimizda o'rin olishiga yo'l qo'ymasligimizdan iboratdir. Oila a'zolarimizga qartilgan burchimiz 751 savol. Oila a'zolarimizga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob: Oila a'zolarimizga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Aile cemiyetinin asası, insanların tüncü mektibidir. Şuna ailenin muqimliği ve aile azalarının bəxt saadəti üçün qeyrət göstəriş tələb qılınır. Ailedeki ata anıqa ve başka çoğunlara hörmət qilish ve ədəblik muamil qilishimiz ularni ranjitib qo'yishga sabab bo'ladigan har qanday sharkatlardan yiroq turishimiz va Allohning roziligi, otaning roziligida jannat onalarning tapını ostida ekanligini unutmasligimiz lozim. Әр ayal va oilaning boshqa a'zolari orasida sevgi bilan hurmatni har narsadan ustun tutishimiz, oilaning ehtiyojlarini halol kesib va to'g'ri yo'l bilan ta'min etishimiz, balalarga butun ishlarda yaxshi ulgu bo'lib, ularni islomiy go'zal axloq doirasi ichida yaxshi tarbiya qilishimiz, balalar o'ttirisida ayrimchilik qilmasdan hammaga o'xshash yaxshi muomala qilishimiz lozim. Vatanga, xalqimizga va insoniyatga qartilgan burchimiz. 552-ci sual Vətən və xalqımızga qartılğan burçumuz qaysıla? Cavab Har qanday xalqının vətini, onun eng qimmətli nərsisi olub, pul melini, cinini və qimmətli hər nərsini pida qilishqa arziydi. Bir musulmanның vətini və xalqiga qartılğan eng oddiy burci vətini bilan xalqining düşmənlərinin suiqastirdən can tikib qoğdışı, vətiniga və xalqiga xiyanat qilmasligi va bu ikkisini xuddi o'zining oilasidagilarni qo'g'dgandek qo'g'dishidan iboratdir 753 savol butun insoniyatga qortilgan burchimiz qaysilar javob butun insoniyatga qortilgan burchimiz qisqacha mundoq dunyodagi barliq insonlar odam alayhissalom bilan havvo onamizning farzandlaridir insonlar insonlik tarafidan o'zaro qarindoshdir shunga hech bir insonni va hech bir millatni tuvan ko'rmaslik va kamsitmaslik lozim Chunki insonlar o'tirisidagi til, rang, erq farqlari Allohning ajoyib qudratini ko'rsatadigan alomatlardan sanaladi. Biz o'zimizning dini e'tiqodimiz va madaniyatimizni qadrlash bilan birga boshqalar bilan chiqishib yaxshi o'tishga tirishishimiz lozim. Musulmon odam butun insonlarga ularning til, rang, irq, din va vatanlarining farqli bo'lganligidan qat'iy nazar yaxshi muomala qiladi. Chatga qoqmaydi, kamsitmaydi. Ularga yordam qiladi va yaxshilik tilaydi. Әмма мұсылманларның диниға зиянкешлік қылған яки уларның диарларға қырыс қылмақчы болғанларға жан жәхлі білән қарсы тұрды. Табиатқа қартылған бурчымыз. 754-нче суал. Табиатқа қартылған бурчымыз қайсыла? Жауап. Allah yaratgan canlıq cansız hər qandaq nərsinin biz insanlar üçün bevasitə yoki vasitəli qalda alaydı vəzifəsi həm faydası var. Biz mövcudatlarning hər birinin bizga qanchalik foydali ekanligini har vaqt bilənmeslikimiz mumkin. Әмма Алла һичбер нәрсәне бикарга яраткан эмас. Шуңа мәвҗудатлардагы гүзәллекләрне ва яртылышдагы хикмәтләрне билишкә ва файдаланышка тырышышыбыз, Аллаһ яраткан мәвҗудатларның файдасын көйгәнебездә, Аллаһка шүкүр ада кылышыбыз ва Аллаһ табиәткә бекиткән таңпоңлыкны бузмаслыгыбыз лазым. Табиәт Аллаһ Тааланың сәнәйтидер. Аллаһ Таала табиәтне инсаниятның мәнфәәт өчен яратып бәгән. Һәр кандай бер мусламанның табиәткә картылган бурчы tabiatdan yo'lliq holda foydalanish uni bulg'anishdan va buzilishdan asrash uni suyish va qo'g'dashdan iboratdir go'zal axloqli musulmonning sifati 755 savol go'zal axloqli bir musulmon qandoq bo'ladi javob go'zal axloqli bir musulmon mundoq bo'ladi birinchi islom dinining asosiy aqidalariga chin ko'nglidan ishinadi ikkinchi Alloh buyurgan ibodatlarni o'rindaydi Üçüncü ibadetlerini fakat Allah razılığı eriş üçün qaladı. to'rtinchi olloh ma'ni qilgan ishlardan yiroq turadi beshinchi har kimga go'zal axloq doirasida muomala qiladi oltinchi payg'ambarimizni suydi uni o'ziga ulgu qiladi yettinchi qur'oni karimni tilovat qilish bilan ko'p mashg'ul bo'ladi uning ma'nisini bilishga tirishadi va ko'rsatmasi bo'yicha amal qiladi sakkizinchi vujudini pokiz va halol narsalar bilan oziqlantiradi yemak ichmaklarda harom va ziyonli narsalardan yiroq turadi to'qqizinchi ruhini go'zal tuyg'ular bilan to'ldiradi qalbidan buzuq xiyollar va yomon g'arazlarga o'rin bermaydi 10. ota onasiga eng oliy ehtirom bilan yaxshi muomala qiladi ularni ranjitib qo'yishdan nazar 11. o'n birinchi oila cho'nglarga urug' tuqqanlarga qo'shnilarga va do'stlarga yaxshi muomala qiladi o'n ikkinchi balalarga va jo'risiga eng esil muomala qiladi ularning g'imini yeydi ularning saodati uchun balalarının yaman adetlerine könüp kalışının aldığını alıdı. 13. Musulmanlarını öz kırındaşlarıdak söyüdü ve ula bilen yakşı ötüdü. Yetimlerinin beşini sılaydı, acizlağı yardım kılıdı. 14. Halkının ve vatinin mənbətini özünün şahsi mənbətidin üstün görüdü. 15. Özünün da ve da müstakim turudu. Başka din ahliga ve ulanın etkatlarına örmət kılıdı. 16. Bütün insaniyetke ve her kandak bir can ilgisige mihir şefkatlik bolud. 17. Tabiatni asıraydı, muhit tazlığıga ehmiyet berud. 18. Dünya ve ahiretlik üçün paydalıq boğan ilimlerini igelleştin zirikmeydi. 19. Her işte rast sözlük, samimi, vabadar, vicdallıq ve gururluq bolud. 20. Dünya ve ahiretlik tamponluğunu saqlaydı. Ailesinin ihtiyaclarını kamdaş yolu da hech o'lmaydigandek ishlaydi ammo oxiratligi uchunmi ati o'ladigandek ibodat qiladi go'zal Güzel musulmon qilmaydigan ishlar yetti 756. ellik oltinchi savol go'zal axloqli bir musulmon nimalarni qilmaydi javob go'zal axloqli bir musulmon tuvandikilarni qilmaydi birinchi islom e'tiqodiga zid keladigan fikr iqimlarni qabul qilmaydi ikkinchi islomda buyurgan amal ibodatlarni tark etmaydi gunoh masiyat ishlamaydi uchinchi jamiyatga axloqsiz kishilarga agashmaydi ularga nasihat qilishni unutmaydi to'rtinchi yolg'on so'zlamaydi soxtipazlik qilmaydi g'ayvat qilmaydi tuhmat qilmaydi beshinchi aroq ichmaydi tamoq chekmaydi o'sim bilan muomil qilmaydi birovning haqqini yemaydi oltinchi birovga o'shmanlik dushmanlik ko'ranmaslik qilmaydi kishilarni masxir qilmaydi 7. ата onasini қақшатмайды, oilasidagilarga qattiq qol olmaydı. 8. Орын, тіріктап, nomard намәрт, уясыз болмайды, түзгір болмайды. 9. Пұрсат бәрәс, елігер, алдамчы, отқойруқ, чекімчі болмайды. 10. Вәтініге, халқыге вә қавымы қайрындашларға қиянат қылмайды. 757-ci sual: Əxlaqni o'zgartish mumkinmi? Javob: Əxlaqını özgərtiş tamamən mümkün. Tərbiyə bilən yaman və nacar əxlaqlarını gözəl və əsl əxlaqlara özgərtkil bolud. Əgər ondaq olmasa, tərbiyənin nə məhviyyəti bolsun? Peyğəmbərimiz Hazreti Muhammed alayhissalam mındaq degan: ilm öyrəniş bilan axloq axloqlanish bilan sabr sabrjanlıq bilan hosil bo'ladi imom buxoriy rivoyat Xuddi odamning bu vaqt vaqtidagi naqs və yetərsiz bədəni, o züqlünüş arqalıq asta-asta təkamüllaşqınıqa oxşaş, onun əxlaqımı gözəl əxlaqlarını ügünüş və özgə yerləşdiriş yolu da tiriş arqalıq təkamüllaşır. Yeganı ölgə Muhammed əleyhissalamdır. 758-ci sual, əxlaq ügünüşdə ən yaxşı ölgə kim? Cavab. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed əleyhissalam barlıq yaxşı işlarda bütün insaniyyət üçün ən yaxşı ölgü boğunədək güzəl əxlaq, fəzilət, Ali janoblik qatorliqlarning hammasida eng yaxshi Allah Alloh taolo musulmonlarni har ishda Muhammad alayhisalomni ulgu qilishga buyurib, sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh eng yaxshi ölgüdür, degan. Sura Ahzab 21-oyat. Ma'lumki Muhammad alayhissalom yer yuzida inson ehtiyojli bo'lgan butun ishlarda o'lgi qilib egishishga arziydigan birli shaxsdir. Ондақта біз алды білән Мұхаммед алейхиссаламны тонышқы мұқтажымыз. Чүнки өзіні тонымастын, оны үлгі қалы болмайды. Пайғамбар алейхиссаламның әхлақыдың өрнеклі. 759-ci sual. Peyğəmbərimizin əxlaqı qandaq idi? Cavab. Peyğəmbərimizin əxlaqı Quran-Kərim idi. Çünki o Quran-Kərim öyrətən gözəl əxlaqlarını özünə mücəssəm qılğan zat. O Allahın əmrinə boyunsunuşda, ibadətləri orundashda, Allah məni qılan işlərdən yıraq duruşda, barca yaxşı işlərini qilishda insanların aldınqısı idi. O gözəl əxlaq cəhətdimi bütün insaniyyətin aldığı ötüb ketkənlikdən insaniyyətin iftixarlıq ülgüsüyə aylanğan idi. Peyğəmbərimizin gözəl əxlaqı onun bütün həyatındakı barlıq iş izlərində ifadələnən olub, tövəndəki mavzularda texmin roşan kögülü bolur. 1. Allahqa qarta əxlaqı. 2. İnsaniyyətə qarta əxlaqı. 3. musulmonlarga qarta axloqi, 4-chi oilasidagilarga qarta axloqi, 5-chi balalarga qarta axloqi, 6-chi dushmanlarga qarta axloqi, 7-chi urush asnosidagi axloqi, 8-chi hayvonlarga qarta axloqi, 9-chi muhit va tabiatga qarta axloqi, 10-chi suhbatdoshlarga qarta axloqi. 760-savol Muhammad alayhissalomning Allohga qarta axloqi qanday edi? Javob: Muhammed aleyhisselam Allah Taala'nı en yakışı tonuğan, onu haqiqiy ma'nida qadrlagan va onun bo'lgan bandichilik burchini voyaga yetküzgen zot edi. U Allohni hammadan bek ulug'laydi, hamisha Allohning rahmatidan umidlanish va g'azabiga uchrashdan nazar qilishdan iborat tamponluğunu saqlaydi. Butun hayotini va dünyalıktaki qimmatli har narsasini Allohning yo'liga ataşta insoniyatga ülgeydi. edi. Allohdan kelgan için uchun uningga shukr Onundan kelgan musibat yoki g'am qayg'u uchun uningdan sabr toqat tilaydi. Alloh ato qilgan qismatga ko'nglidan rozi bo'ladi. Ilgirki va keyingi barliq gunohlar mag'firat qilingan turib, kechalari Allohga namoz o'qib, qiyamda uzun turganlikdan putları ishib ketadi. 761 savol Muhammad alayhisalomning insoniyatga qarta axloqi qanday edi? Javob: Muhammad alayhisalom butun olamlarga rahmat bo'lib evatilgan bo'lib, iymon etgan va etmagan butun insonlarga rahim shafqat kengchilik kechirim ozodilik va hurlikni dunyo tarixida tunji bo'lib tashviq qilgan ham amaliyati bilan tadbiq qilgan zotdir u butun insoniyatni so'yganidan hamisha ularning hidoyat tepib nejotlikqa erishishiga tirishadi va ularga yaxshilik tilaydi uning go'zal axloqini dushmanlarmi birdek so'zlaydi 762 savol Muhammad alayhissalomning musulmonlarga qarta axloqi qanday edi Cevap Muhammed aleyhisselam musulmanlarga en mehri şefkatlik, en köyümçan zat idi. Kur'an-ı Kerim onun ahlakını alaydı medilep, sen hakikaten güzel ahlak igisen, digen. Sör 4. ayet. Kur'an-ı Kerim onun musulmanlarga boğan güzel ahlakını maktap, yeni mundaktaydı. Allah'ın rahmeti bilen sen olağa mulayim boldun. Eğer kopal, bağır kattık bolgan bolsan, ola çöğrendin tarkap gidetti. Sör Al-İmran 159. ayet. 763 savol Muhammad alayhissalomning oila a'zolariga qarta axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhissalom oilasidagilarga eng yaxshi muomala qiladigan, eng ulug'lik bir er, eng shafqatli bir ota va intayin mas'uliyatchan bir oila boshlig'i edi. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda sahobalarning ayollarga mehribonlik qilishda payg'ambar alayhissalomdan ortiq birovni ko'midi deganligi qayd qilingan. Пайғамбар алейхиссалам башқаларны бу яхшы ахлаққа чакырып, силәрнең иң яхшыларыңлар өз әһлиге иң яхшы муамил кылдыганлардыр. Мен өз әһлимгә иң мекрбан кишемен дигән. Ибн Маҗа риваят. Пайғамбар алейхиссалам дәүләтнең рәисе, дин ва дөньялык эшләрнең рәхбәре, әскәрләрнең куманданы, masjidi musulmonlarning imomligi qatorliq eg'ri yuklar va mas'uliyatlar ustiga yuklangan turib Bu işlerin hemmini cayidi ve toluk orundağının sırtıda, ailesi ihtiyaclıq boğan söygü muhabbet, öy işlerde ayarlarına yardımlaşış, ulanın xuşallıqı ve dertlerini anlaşka vaqt ayırış ve ulanın könlünü iliştin ibaret ailesiga münasibetlik burcunumu hiç unutup kalmaydı. Peygamber aleyhisselam ayallarının İslam dinideki qadr qimmetini nayet yaxşı bilgen ve ulağı köyüngenlikten öy işlerde ayarlarına yardımlaşet. Ulağı eğirlik sanmaydı. Özünün kiyimlerini öz yamap, bəzdi öz yuyup kiyetti. Yemek içmeklerini köpalladı öz tayarlaydı. Peygamber aleyhisselamның ayali Hazreti Ayşe raziyallahu anha Peygamber aleyhisselamның üyüde qılğan işleri toğruluq soralganda, Rasulullah üyüde başqa insanlarga oxşaş bir insan idi. Özünün kiyimini yamaydı, mallarını sağatdı, özünün işlerini öz qılatdı, deb cevap bəgən. İmam Ahmet rivayet. u yana bir qatim rasululloh uyida nemish qiladi deb so'ralganda rasululloh uyida oilasining ishlarini qilish bilan bo'ladi namoz vaqti kelgan amon masjidga chiqib ketadi deb javob bergan imom buxoriy rivoyat insoniyatning ulgusi bo'lgan ulug' payg'ambarimizning axloqi oldida bizning uyg'ur erlarimiz nada Har kishi tomoq bo'lmaydi har kishi kirjusi bo'lmaydi va har kishi bola boqsa bo'lmaydi deganlarni kim aytibdi biz payg'ambarimizga agshamdiq yoki islom axloqiga yet keladigan nachar odatlarimizgami qo'lida bolasini ko'tirib mong'an yoki o'choq beshig'i kelgan erni ayblaydigan nachar odatning hozirmi ba'zi uyg'urlar orasida hukm surayotganligi haqiqatan afsuslanarliq ish 764 savol Muhammad alayhissalomning balalarga qarta axloqi qanday edi? Javob: Payg'ambar alayhissalom har kishiga uning aqli va saviyasiga munosib muomilda bo'ladi. Balalarını ve ularını xuşal qilishini bəkmi yaxşı görədi. Balalarının qeynilib qilishigə zadı çidab duralmaydı. Həmişə yetimlərinin beşini sılaydı. Bəzida balalarının aqliga moslashib, ular bilan o'yin o'ynaydi. Balalarımı bu ülgülük peyğəmbərini öz atanısı da mübək süyətdi və həmişə onun ilə billi buluşunu diləydi. Hətta namazda anılar bilən məscidki girgən kiçik balalarının yığırsını anlap qalsa, şu namazını qısqa oqaydı. Kiçik balalarını qaysi bir səbəb bilən oruçunu qatlıq çəkləydi. 765 savol Muhammad alayhissalomning dushmanlariga qarta axloqi qandoq edi? Javob. Payg'ambar alayhissalom dushmanlariga manoati mehr shafqatli zot bo'lganlikdan ular ichidami cho'nqur hurmatga ega edi. Düşmanları onun çağırgan dinini inkar kılan bozumu, Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlakını, rastçılıkını ve insaniyette boluşku tegişlik mehir şapkat, rahimdillik, adolat va boshqami barliq asl sifatlarning uningda mujassamlashganligini ixro qiladi makkiliklarning uni kichigidan muhammadun amin ya'ni shijoatlik va rostchil muhammad deb atag'anligi uning diniga shunchalik dushman bo'lib turib pul mol va har qanday qimmatli narsalarni uningga omonat qo'yganligi buning misoli payg'ambar alayhissalom bilan uning sahobalariga inson chidab turolmaydigan ig'ir zulmlarni sog'an ularni eng vahshiy qiyin qistoqlarga olgan hatto ularni o'z yurtlaridan qo'g'lab chiqargan buni ozdab ularning mol mulklarini xohlagancha talon taroj qilgan uylarini ko'ydirib tashlagan quraysh qabilasi boshchilig'idagi makkalik arablar makka ozod bo'lgan kuni bir tarafdan muhammad alayhissalomning ularni qandoq eg'ir jazolarga tortadiganligini kutsa yana bir tarafdan mehr shafqati hammaga umum bo'lgan bu ulug' zotning shafqatiga talmirib qattiq qo'rqinish ichida turayotganda payg'ambar alayhissalomning ularni tarqilinglar ozod sizlar deganligi makkaning urush jinoyatlaridan biri bo'lgan muhammad alayhissalomga va islom diniga qattiq o'shmanligi bilan to'nilgan va barcha ig'ir jinoyatlarning hammini ishlaganning sirtida payg'ambar alayhissalomning qizi zaynab roziyallohu anhani urib qo'sog'diki bo'qini tushirayotgan ibar ibni asvad degan odamni kechirayotganligi insoniyat tarixida misli ko'rilmagan bir kechirim bo'lganlikdan onun kən qorsaqlığı və isil pəzilətlərdən təsirlənganlikdən ərəblər top-top olub öz ixtiyarı bilan İslam diniga kirishga başlagan və Ərəb yerim arlı qısqa müddət içində İslam diyarına aylanğan. 766-cı sual: Muhammad alayhissalamning urush əsnasidagi axloqi qandaq idi? Javob: Muhammad alayhissalam məsələni həmişə urushsiz həll qilishga tirishadi. Faqat urush qilishdan boshqa chora qolmagan yoki dushmanlar besib kelgan vaqtdala urush qilishni qaror qiladi. Payg'ambar alayhissalom har qitim urushga chiqishdan avval musulmon askarlarga yo'l yo'riq berib, sizlarga tig'tanglamaganlarni, yashanganlarni, ayollarni, bolalarni o'ltirmanglar, ziroatlarni nobud qilmanglar, dushmanlarning tanlarini parchalamanglar, asirlarni xo'rlamanglar deb jekilaydi. 767 savol. Muhammad alayhisalomning hayvonlarga qarta axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhisalomning shafqati insonlarga emas, balki hayvonlarga shamil edi. Non suv bermasdan bog'lab qo'yganligi tufayli o'lgan bir mushrik sabablik bir mu'mina ayolning do'zax bo'lib ketganligini, bir buzuq ayolning ussizlikdan tilini chiqarib talmirib turgan bir itni o'tigini selib, quduqdan suv ilib sug'urib qo'yganligi sabablik jannati bo'lib ketganligini musulmonlarga so'zlab berish orqali barliq jon egalariga rahm shafqat qilishni o'rgatgan zot muhammad alayhissalomdir bu oddiygina qisqa cho'nqur ma'niga ega bo'lib bizga shafqatning alloh taolo dargohida naqadar katta o'rni bor ekanligini tushuntirib berdi payg'ambar alayhissalom hayvonlarni bo'g'izlag'andimi ularga rahm shafqat ko'rsatishni buyurgan edi u mundoq degan olloh har narsaga rahmatni butayotgan mol bo'g'izlag'anda molni qiynamasdan yaxshi bo'g'izlanglar Bir odamning pichoqni qo'yning ko'ziga ko'rsatib turib bilganligini ko'rib qilib, uningga pichoqni malga ko'rsatma, uni ikki qitim o'ltirmoqchimisan deb kayıgan. 768-ci sual Peyğəmbər əleyhissalamın mühit və təbiətə karta ahlakı qandaq idi? Cavab. Muhammed əleyhissalam mühit tazlıqı ve tabiyatın saqlığını saxlaşqa en zor əhmiyyət bəgən zat olub, pokizlik imonning yerimidir degan prinsipni e'lon qilish orqali uy ishchini kiyim kechaklarni yemak ichmaklarni va badanni pokiz tutishga buyurgan namoz o'qish qur'on tilovat qilish kabini tavob qilishga o'xshagan ibodatlarni tahoratdan iborat pokizlik bilan o'rindashga ko'pchilik to'plashadigan o'rinlarga yuyinib xushbo'ylarni surtib berishga amr qilgan edi Buningdan boshqa, haj va umr qilguvchilarning Makkaning dal-daraxtlarini, o'simliklarni va ziroatlarni kesishdan va yulishdan ma'ni qilganligi, urush asnosida askarlarning ziroatlarni nobud qilmasligini, dal-daraxtlarni kesmasligini va o't qo'ymaslikni Peyğəmbər cheklaganligi, Пайғамбар алейхиссаламның табиятны қанчылык сөйдіғанлығы ва оны асырашқа қанчылык әхмият бердіғанлығын көрсетеді. 769 savol. Payg'ambar alayhissalomning suhbatdoshlariga qarta axloqi qandoq edi? Javob. Payg'ambar alayhissalom o'zining oliy fazilati va go'zal axloqi bilan suhbatdoshlarini o'ziga jalb qilib oladi. Uning bilan bir qatim suhbatlashish fursatiga ega bo'lgan odam qayta suhbatlashishni armon qiladi. Qisqasi, uning suhbatiga to'ymaydi. Payg'ambar alayhissalom birov bilan suhbatlashganda uning so'zini kesmaydi va mundaq qilishni axloqsizlik deb biladi. So'zlayotgan kishidan hech vaqt yuzini boshqa tarafga chormaydi. Uning so'zini diqqat bilan anglaydi. Qarish tarafni adabsizligiga hargizmi ochiqlab qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom intayin kichikpel va to'limi kamtar zat bo'lib, kishilarning uningga boshqa millatlar kattalarga o'rindan turgandak o'rinlardan turishni yoqtirmaydi. O'ltirganda odatki kishilarda qayadan o'rin tegsa, shu yerda o'ltiradi. ojizlarni va kambag'allarni xo'r ko'rmaydi ularni yaxshi ko'radida ularning beshini silaydi